kazi akiwa ni mfano mzuri sana kwetu sisi kwa hivyo muamala uliombora kabisa katika tarehe ya binadamu baina ya mfanyikazi na yule aliyeajiri utaupata kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam khalla lillah ad-dunya lillah mimi nashangaa nikimwona kijana ashika tama tena mpaka kitu chataka kuanguka ya akhi kam zawajt ah haji kam zawajt una wake wangapi hata mmoja una alhamdulillah khalla lillah dunia lillah hii dunia ya Allah usifikirie sana khali ala Allah tawakkal alayhi <laughs> angelishika Abu Hudhaifa hivi ingemwelewa ashika haji bana الحمد لله يا أخي هنا يكون وين طالب علم خير عظيم استمع للدرس بارك الله فيك قال فعن أنس رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja Madina bimaana katika hijra Abu Talha ambaye alikuwa amemuoa mama yake Anas Ummu Sulaim akamshika mkono Anas radhiallahu anhu akaenda naye kwa mtume sallallahu alaihi wasallam فقال يا رسول الله إن أنس غلام كيس فليخدمك huyu Anas na wakati huo umri wake alikuwa miaka kumi peke yake ni kijana mwerevu ajielewa basi akutumikie yani tumleta hapa ili akutumikie wewe na hapa kuna fadhila kubwa ya sahaba Anas radhiallahu anhu kuwa Allah alimpa uwerevu kuanzia akiwa kijana mdogo si rahisi haswa katika asri hii tunaoishi kupata mtoto mdogo na miaka kumi waweza kumpa majukumu bali waweza kumpata mtoto na miaka kumi na tano ishirini afaa afuatwe nyuma aangaliwe kile anachokifanya ama sivyo ataharibu akitumwa dukani akanunue tomato mkebi ataleta tomato sauce sielewa hajui kutofautisha baina atumwe dukani ambaye nenda kule kachukue mchele kilo moja arudi na mkate mmoja kuna nini hapo ama amefika dukani anatumwa mkate mmoja apate iko nusu nusu arudi asema ninakosa mkate mmoja iko nusu nusu si ununue nusu mbili itakuwa mmoja alhasil watu wako tofauti kuna wale ambao kuanzia wadogo waweza kuwapa majukumu na wakayasimamia kisawasawa na kuna wengine wachelewa kujifahamu na kijana atakikana awe amechangamka nyumbani aweza kusaidia hili aweza kusaidia lile hata kama achangii katika kile kinachotumika nyumbani basi angalau kwa msaada wa khidma aweza kuteka maji aweza kununua vitu sokoni akitumwa aweza kulipa bili ya taa bili ya maji akitumwa basi ni kheri yuko vizuri leo waweza kupata mtu mzima kijana amefika miaka ishirini na bado yuko ndani ya nyumba ya babake na mamake tena asubuhi akiamka auliza vipi leo viazi vakarai viko mbahazi zishanunuliwa yale yaani mahamri yampikwa ah mtoto mzima bwana ushafika miaka ishirini na kuna mmoja nilikuwa nikimwona mama mtu mzima kule majengo asubuhi arauka maskini enda kununua mbahazi mahamri siku moja njiani namsikia mwenzake amuliza sasa mama kila siku anasema yeye toto yangu bwana kama hapana mpa yeye hii nakasirika miaka mingapi mtoto haile ah, ushakuwa kubwa mmoja ashakuwa mkubwa mtoto na miaka ishirini na akiamka mamake hajamletea mbaazi na maamri hapo fujo ndani ya nyumba kwa wako watoto wa namna hiyo yani watu ambao hawajena mara nyingi yaja katika hali ya ulezi yani wale wazazi wakiwa wamlea mtoto mtoto amefika miaka misaba miaka nane saba nane hawezi hata kutumwa chumvi dukani kwa nini yule mzazi haamini aona huyu hawezi sasa kule kumchukulia yule mtoto kuwa hawezi na yule mtoto pia akulia akijiona kuwa yeye hawezi hafai lakini lazima ulishe katika moyo wake yule mtoto kuwa wewe wachangia wewe waweza nenda waweza kufanya nenda kafanya mwacha asimame mwenyewe sasa Anas radhiallahu anhu aletwa na hizi ndio sifa zake ghulamun kayisun قال فخدمته في الحضر والسفر kwa hiyo Anas akamtumikia Mtume sallam akiwa Madina na akiwa safarini maana katika hadhar akiwa si msafiri na akiwa katika safari فوالله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا أنا سسمى والله متوم صلى الله عليه وسلم hajaniambia kwa chochote nilichokifanya kwa nini hiki umefanya hivi mtu aweza kusema hata kikosea alikuwa haambiwi ah ni kwa sababu ya ule uwerevu wake alikuwa akifanya vitu vile vinavyotakikana so hakuna haja ya kumwambia kwa nini umfanya hivi na yeye wafanya vile alivyoamrishwa vile alivyoelekezwa na mtume sallam alikuwa akifanya wala kitu ambacho hakukifanya kwa nini hukukifanya hiki kwa sababu alikuwa ni kijana mwerevu ajielewa radhiallahu anhu arda na mtu aweza kusema kwa hivyo alikuwa akikosea kosea lakini hamwambii kitu kwa hiyo kuanzia leo ikiwa mfanyikazi wako yokosea kosea wewe usimwambie kitu sunna nkutomwambia kitu a a <laughs> ikiwa sawa mfanyikazi ni awe kama mfano wa nani wa Anas radhiallahu anhu غلام كيس واوي كما mfano nani wa Anas والحديث متفق عليه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين kwa ikiwa aliletwa kwa mtume salama akiwa na miaka kumi mtume salama akafariki akiwa ana sana miaka ngapi 20 shakuwa barubaru mtu mzima ajielewa vizuri miaka kumi alimtumikia mtume salama wallahi ma qala li uffan qattu bimaana hajaniambia mimi neno la kuonyesha ameudhika hata siku moja hajaniambia neno baya ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا ولا hajaniambia katika jambo lolote kwa nini umefanya hivi wahalla fa'alta kadha lau kama ungefanya hivi ingekuwa bora zaidi mutafaqun alayhi na hiyo onyesha muamala mzuri ulioje alikuwa na mtume sallam na wafanyikazi alayhi salatu wassalam وعن أنس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما أمرني بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته فلامني هب أنس رضي الله عنه سيما nilimtumikia mtume sallam miaka kumi hajaniamrisha jambo nikachelewa siku moja mtume sallam alimtuma Anas kwenda mahali Anas akapatana na wenzake akaanza kucheza mtoto njiani akaanza kucheza Mtume salama msubiri katika pita njia Mtume salama amuona Anas wacheza akamwita ya Unais ya Unais alivyosikia sauti ya Mtume sallam ana dhahibun ya Rasulullah hivi ndio nenda hivi kule uliko mtuma mwerevu hivi ndio nenda pale <laughs> pale akakimbia akaenda lakini salamu yako mtukana mawabakhahu alayhi salatu wassalam ana au dayatuhu au hakuna jambo ambalo pengine labda nimepoteza amenituma nikisha ikapotea katika kitu falamani hakuna hata siku moja alinilaumu akanitupia lawama na kuni pengine wengine kumtusi yule mfanyikazi na kadhaa فإن لامني أحد من أهل بيته ikiwa nitalaumiwa na yeyote katika watu wa nyumbani kwake pengine wakeze mtume sallam watamlaumu illa qal isipokuwa huambia da'uhu achaneni na huyu kijana bwana mwacheni falau qudira au law qudiya an yakuna kan ikiwa jambo limekadiriwa kuwa si litakuwa hili limekadiriwa kwa sababu yajulikana yeye si mtoto ambaye ana upuzi kwa ikiwa kile kitu kimpotea si kuwa eti alikuwa iwacheza nacho kikapotea a kimepotea kweli kwa hivyo kimekadiriwa acha nini naye njoo mfanyikazi bahati kikweli yani hajafanya taksir mara tu ikatokea kisani kikaanguka mkononi pa kikavunjika andika hiyo utakata huko andika hiyo shilingi 500 kata ah jamaa ambe bahati mbaya hakuna cha bahati mbaya siku nyingine utafanya adabu mtu ajiona hivyo sawa yani hasamii kitu hata kama jambo bado hakufanya taksir limetokea hivyo pengine labda kulikuwa na maji ameteleza akaanguka kitu kikavunjika wamuona wazi ameanguka kitu kimevunjika lakini baada ya pole haya andika hiyo takata katika mshahara wake Kuna watu makatili kiasi hicho, naamua na mwenzake ameanguka, pengine bahati mbaya ameteleza, ameanguka, bado tadaiwa. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط ولا امرأته mtume sallallahu alaihi wasallam hajawahi kupiga kwa kutumia mkono wake mfanyikazi hata siku moja wala mke katika wake zake hajampiga hata siku moja hajanyanyua mkono wake kumpiga mwanamke hata siku moja so kuna wanaume wengine hujifanya mababe kisha akiambiwa asema lakini aya ah, ishasema pale wadhribuhunna wapigeni sasa huyo aliyeteremshiwa wadribuhunna hajawahi kumpiga yoyote katika wake zake alayhi salatu wassalam pamoja na kuwa imewekwa lakini haimaanishi kuwa ni lazima uitumie hiyo hali si lazima mtume salama hajawahi maisha hivyo wataka kusema alikuwa hakosewi la ukisoma katika sira utaona lakini hajawahi hata siku moja kunyanyua mkono wake kumpiga mwanamke kwa ushahidi wa mkewe Aisha radhiallahu anha ولا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله wala mtume salam hajawahi kupiga chochote angalia hapa akasema shay'an nakira chochote qattu isipokuwa akiwa katika jihad fi sabilillah sasa akiingia kwenye jihad ndio utamtambua nani pale masahaba kana nabii sallallahu alaihi wasallam ashja an-nas Mtume sallam alikuwa ni shujaa kuliko yoyote katika sisi mpaka vita vikizidi vikizidi sana masahaba kunna nattaqi bi rasulillahi sallam tulikuwa tukijificha nyuma ya mtume sallam vita vikizidi mtume sallam na namna alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam shujaa mpaka masahaba wakijificha nyuma yake yale mambo yakizidi na mfano mzuri mnao katika vita vya Hunain wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum shay'an wa وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين كواكو ambao waligeuka wakakimbia mishale ya teremka kutoka kwa hawazin na hawazin walikuwa wajulikana kwa shabaha ya mishale warusha mishale baghta katika bonde moja hivi wakawawai wakaanza kuteremsha mishale jamaa ghafla kwa ajili ya kosa moja tu alujub walikuwa wajiona kuwa watashinda kwa wingi wao Allah akataka kuonyesha sio wingi wenu na wafanye mshinde ni nusra inayotoka kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala mtume sallam ambaki pale pale ana nabiyu la kadhib ana ibn abd al-muttalib kisha akamwambia al-abbas waite كويت أهل الشجرة يا الفلان يا يا المهاجرون يا الأنصار كويت ndio wakarudi tena lakini kwa kuwa alibakia thabit mtume Muhammad sallam ikawatia moyo masahaba wakarudi na mifano katika aya ni mingi sana kwa fi sabilillah tofauti na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hili utaliona pia kwake zaidi katika vita vya Uhud wakati kulikuwa na lakhbata katika vile vita wamezungukwa kila mahali Mtume salama kabakia imara mpaka mwisho wa vita vya Uhud halumu ilayya ibadallah akawavuta masahabu upande wa mlima wa Uhud akawapandisha ili mgongo wao uwe umejilinda na mlima nyuma mpaka makoresho kuondoka Ubay ibn Khalaf aliuawa na Mtume sallallahu alaihi wasallam tena katika vita vya Uhud Mtume sallallahu alaihi wasallam Ubay ibn Khalaf alikuwa akiuliza aina Muhammad la najautu in naja ikiwa yeye atakuwa ameokoka basi mimi nisiokoka mmoja wetu lazima afe akaitisha herba mkuki ule mfupi tuliwa kuzungumza hapa Ghazwat Uhud akautikisa ule mkuki Mtume sallam fungua njia akaurusha ule mkuki kwa nguvu mpaka wale karibu walianguka upande huu na upande huu namna ule mkuki ulivyokwenda kwa nguvu kisha ukampiga kwenye kiuno wala hukumdunga sehemu ukamwingia akapenduka mara kadhaa kisha akaamka akiangalia kuumia mahali kumbe ndo iwafa anenda <laughs> akirudi fakana yasihu kathaur piga kelele kama gombe oh, una nini wewe hakuna hata alama imepiga juu tu hiyo qala wallahi qatalani muhammad muhammad ashaniua na aliniambia tena mimi sikusikia aliniambia makkah Khalaf alimtishia mtume sallam wakati yuko maka akamshika kwa nguo yake akamwambia saaktuluka qala bal ana aktuluka mtume sama akamwambia wallahi mimi ndio nitakuja kukuua wewe na ikawa hivyo katika vita vya Uhud sema haya ni yale maneno alikuwa akiniambia ataniua hivi ashaniua hakufika maka akafa njiani na huyo ndio pekee mtume sallam alimuua katika hivi vita alayhi salatu wassalam المهم ولا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ukitaka tabia za mtume كلا ألي Qur'an وقتك alichoamrishwa ألي Qur'an ألي alichokatazwa ألي nacho na asitujie mtu hapa akafanya ghuluu eti kuna fulani khuluquhul Qur'an kadhab haiwezekani mtu yoyote baada ya mtume sallam iwe eti amepambika kikamilifu kama alivyokuwa mtume sallam katika akhlaq la wallah hii ni hasa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amina wewe tunao mapungufu na mahizbi wanayo sana hii katika wale maqaid wakubwa hadha rajul قرآن يمشي على الأرض ah salala mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenyewe kana khuluqul Qur'an hadha Qur'an yamshi ala al-ard kwa aliyekamilika kwa sifa zote zilizotajwa katika kitabu cha Allah ni mmoja peke yake wa innaka la'ala khuluqin adhim alayhi salatu wassalam kwa usitusifie mtu ati yuko sawa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam khuluquhu alquran la la la sisi tutakana tujaribu saddidu wa qaribu kwa kadri ya vile Allah atatuwezesha lakini hakuna anaweza kufika daraja nani ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake hii daraja hii ni yake yeye peke yake wa khuluq rasulillahi صلى الله عليه وسلم القرآن أكمل الأخلاق أخلاق زلزكمليك زيدي وقد كان من خلقه أنه لا ينتقم لنفسه na katika tabia za mtume sallam alikuwa halipizi kwa ajili ya nafsi yake na hii mara nyingi tujikumbusha ikiwa wewe wataka kulingania katika njia ya Allah jipambe na hii tabia ya mtume sallam usiwe wewe walipiza kwa ajili ya nafsi yako utachoka huyu akikutukana wamjibu huyu akikutukana wewe wamjibu yule kutukana wajibu wewe sasa wewe wajibu kwa ajili ya dini ama kwa ajili ya nafsi yako hii dini ama mimi na wewe tutukanwe mpaka wachoke lakini si dini ya Allah ukiitukana dini ya Allah hapo onyesha sasa hii ni dini utaitetea kwa hali na mali ama nafsi zetu la sana utakuwa ni mbora kuliko mtume Muhammad sallam kana la yantaqimu li nafsi wa idha intuhikat maharimullah lam yaqum li ghadabihi shay'un hatta yantaqima lillah ama watu wakiparamia yale ma, ma, makatazo Allah aliyokataza sasa hapa hakuna kinachoweza kusimama juu ya ghadhabu atakazokuwa nazo mtume sallam hakubali katika hilo illa hilo فيعفو عن حقه ويستوفي حق ربه حق yake yatasamee lakini haki ya Allah lazima itekelezwe والناس في الباب أربعة أقسام شيخ الإسلام اسمع katika mlango huu watu wako vigawanyo vinne منهم من ينتصر لنفسه ولربه kuna wale ambao huinusuru nafsi yao na Mola wao pia وهو الذي يكون فيه دين وغضب na dini lakini pia na upande mwingine ukimgusa yeye pia utajuta ana zote mbili ومنهم من لا ينتصر لا لنفسه ولا لربه وهو الذي fihi jahlun wa dha'fu din na kuna wengine ambao hawainusuru hawa la nafsi yao la dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na hawa ni wale walio na jahl yani wana ujinga na kadhalika wana udhaifu katika dini yao ومنهم من ينتقم لنفسه لا لربه وهو شر الأقسام na kuna kundi ambalo wajilipizia wao nafsi yao lakini dini ya Allah itukanwe Allah subhanahu wa ta'ala akosewe heshima yeye hajaji na hiki ni kigawanyo kiovu kabisa wa ammal kamilu fahuwa alladhi yantasiru lihaqi Allah wa ya'fu an haqqihi na aliyekamilika zaidi ni yule ambaye anusuru haki ya Allah na iwasamehe ikiwa atafanyiwa yeye ule uovu maadamu anafanyiwa nafsi yake yeye wasamehe lakini Allah subhanahu wa ta'ala akikosewa atasimama atetee hao ndio watu wanne intaha kalamuhu rahimahullah وقد كان صلى الله عليه وسلم يعامل خدمه بما أرشده الله سبحانه وتعالى إليه في قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين نتوما صلى الله عليه وسلم katika jambo la akhlaq Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul a'raf amemwamrisha na kumwelekeza namna ya kuamiliana na watu na lau kama watu wangeshikamana na hii hii khuluq wallahi utapumzisha moyo wako sana khudhil afu shikamana na kusamehe wa'mur bil 'urf naamrisha mema fa'rid 'anil jahilin najiweke mbali na majahili watu wajinga wapuuze jiweke mbali nao والعفو ما عفا من اخلاق الناس وما تيسر خذ العفو yani kile kiwango ambacho mtu aweza kukupa katika akhlaq akhlaq ni asilimia mia yeye aweza kukupa wewe asilimia sitini chukua hiyo sitini shukuru kuna wengine hata moja akupi usitarajie kuwa watu wote watakuwa mia filmia hawakosei wala utoishi utapata taabu kutafuta watu wao yalla yaweza kukupa 70% alhamdulillah shukuru lakini ukitarajia ukamilifu alkamalu aziz ni jambo gumu sana ay khudh min an nas ma tayassara min tiba'ihim wa akhlaqihim chukua kutoka kwa watu kile ambacho kimewepesika kukufikia wewe katika tabia zao na akhlaq zao la tatlub an yakunu laka ma turidu fi kulli shay usitaki wawe kama vile unavyotaka wewe katika kila kitu utapata tabu tabu sana na ukiwa kiongozi utaelewa ninachokizungumza kuna watu waumiza kichwa wewe waumiza kichwa kweli kweli hivi wafanya vile fanya hivi vile fanya hivi afanya kidogo alafu yenda kwingine sema alhamdulillah leo kidogo amfanya lakini ukitafuta mia lazima yule mtu awe hakosei huyo hutampata katika ulimwengu hutampata mwanzo mkeo uko nyumbani huwezi kuishi naye lazima uchukue kwa watu zile akhlaq ma tayassar ومن أراد أن يكون الناس له على ما يريد في كل شيء فاته كل شيء yule ambaye ataka watu katika kila kitu wawe kama vile anavyotaka yeye basi atakosa kila kitu ولكن يأخذ ما تيسر فإن جاء على ما يحب فبها وإن جاء على خلافه فلا يغضب هكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم ikiwa atakuja yule mtu afanye vile vile alivyotaka alhamdulillah neema fabiha ama ikiwa haikuja kama anavyotaka yeye mia filmia lakini angalau yani yani alhamdulillah alhamdulillah basi yuko pale pazuri asikasirike hivi ndivyo alivyokuwa nani mtume sallallahu alayhi wasallam naktafi bihadha alqadr wallahu ta'ala a'lam subhanak allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fiik